Everyone have a good lunch? Ați avut un prânz bun? No. Some, some, anyone, did anyone <laughs> have a good lunch? Nimeni n-a avut un uh, prânz bun. Can we give Pastor Colleen a hand? Hai să aplaudăm pe Colleen. <laughs> all right, all right. Bun. Um, well, if you guys feel like you need to stand up and stretch or anything, feel free to. Uh, I might dacă, stretch. Ok, dacă vă simțiți mai liber ca să vă ridicați um, picioare, să vă întindeți sau să faceți ceva de genul, puteți să vă simțiți, puteți să vă simțiți liber să faceți asta. Um, how many of you are youth leaders or involved in on your leadership team at your church? Uh, câți dintre voi sunt lideri de tineret sau sunteți implicați în uh, lucrarea de uh, lideri cu tinerii? sau okay, ceva so pretty much everyone is involved deci aproape toată lumea este implicat. Some degree. Okay, awesome. Bun. Well, I work with, uh, on our leadership team at my church, I work with about 100 leaders. Uh, eu lucrez cu aproximativ uh, 100 de lideri în um, biserica mea. And we make it a big deal to do a lot of leadership development with them. Și noi facem o, um, o lucrare destul de mare ca uh, ca să crească ca și lider, da. But anytime you do leadership training, sometimes you can get information overload. Uh, dar ce se întâmplă de multe ori când um, când încerci să uh, Sometimes you can just get so much uh, uh uneori, information you don't know what to do with așa it. informație um, la de din ca să te formeze ca și lider că nu poți să o duci. So you guys have already had about five sessions in here, right? Și uh, până, până acum deja ați avut aici cinci sesiuni. So I want to give you something fairly simple today. Și astăzi vreau să vă dau ceva foarte simplu. But yet it's something that uh, I think will have a great impact on dar, your life. Dar cred că e ceva ce va avea un impact foarte mare asupra vieții voastre. And I, I want to title this Fully Connected. Și vreau să uh, vă spun titlul este um, conectat în întregime. Uh, I talked uh, yesterday morning about what it means to be a Christian that's full. Uh, ieri dimineața am uh, spus că ce înseamnă să fii creștin înseamnă să fii plin. What it means to be full of the Holy Spirit. Ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt. What it means to not always be running on empty. Uh, ce înseamnă ca să nu uh, alergi gol. And today I want to talk about uh, relationships and having the right relationships in your life. Și astăzi vreau să vorbesc despre relații, despre a avea relații uh, bune în viață. Relationships are very important. Relațiile sunt foarte importante. So important that a whole bunch of the girls are downstairs right now listening to Pastor Mark. Așa de important că toate fetele sunt acolo jos și îl ascultă pe pastorul Mark. And a whole bunch of the guys are back here to to Pastor Calvin. Și aproape toți băieții sunt aici în cealaltă sală să-l um, asculte pe uh, pastorul Calvin. I almost wanted to go downstairs just to watch Pastor Mark have to answer a bunch of girl questions. Da, nu m-aș fi vrut ca să merg um, jos să văd cum uh, pastorul Mark răspunde întrebărilor uh, fetelor. So all the single people left for the, <laughs> this session. Deci cum se vede, mulți dintre uh, cei care erau prezenți la sesiunea asta au mers la celelalte seminarii. Um, it's, to me, it's, it's very important to have the right relationships in your life. Pentru mine, eu consider că este foarte important să ai relații corecte în viață. It's relationships in my life that have molded and shaped me the most out of anything I can think of. Uh, relațiile au fost cele care m-au modelat cel mai mult din viața mea Some of my friends, some were good, some were bad. Uh, câțiva din prietenii mei, prietenii mei în general, unii într-un mod bun, alții într-un mod negativ. Some had a really good influence on my life, some had a really bad. Unii au avut o influență foarte bună asupra mea, alții uh, negativă. I've had some great mentors in my life. Am avut uh, mentori mari în viața mea. I've had uh, some people that were above me that maybe weren't the best. Uh, și oameni care au fost uh, peste mine. Da. And I've had the opportunity to also mentor a lot of young people. Și am avut și oportunitatea ca să mentorizez alți tineri. And one of the most impactful la mijlocul lor. Nu vă irită chestia aia. Cum să încerci? Cum să vezi dacă stă bine? <laughs> Stă tot așa. După aia, un alt lucru care, uh, un alt lucru care irită pe oameni. Persoana din spatele tău de la metro își împinge căruciorul lui direct în glezna ta. La câți vi s-a întâmplat chestia asta? Foi la mulți! Ok. Spărțire și un divorț foarte pe scenă și să predic tinerilor. But where I feel like I impact people the most is when I'm one-on-one speaking into their life. Dar unde cred că am mai mare impact e atunci când vorbesc unul la unul. And so I want to I want to talk about relationships. Și acum vreau să vorbesc despre relații. And as a leader, what type of relationship should you have in your life? Și ca și lider, ce fel de relații ar ar trebui să ai în viața ta? What does the Bible say about relationships? Ce spune Biblia despre relații? And and what what type of relationship should we have? Și ce fel de relații ar trebui ca noi să avem? So I want to look at the life of Paul a little bit. Și acum vrem să ne uităm la viața lui Pavel puțin. But you have to understand relationships are a big deal to God. Dar vreau să înțelegeți că relațiile e chiar un, relațiile sunt lucruri importante în fața lui Dumnezeu. Relationships have started many of the wars. Uh, relațiile au început uh, cele mai multe războaie. And uh, relationships have stopped a lot of wars. Și relațiile <laughs> au oprit multe războaie. Uh, relationships can can be very meaningful. Um, relațiile pot să fie destul de rele. Uh, and relationships can also cause a lot of hurt and pain. Și relațiile de multe ori cauzează multe răni și durere. God's really big on relationships. Uh, God, uh, relationships are very important to God. Um, relațiile sunt foarte importante pentru Dumnezeu. God actually describes himself many times as the God of Jacob, the God of Isaac. Uh, de multe ori Dumnezeu se descrie ca Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul lui Israel. He attaches who he is to a person, showing relationship. El, el atașează cine e, e el la o relație cu o persoană. Uh, our purpose in life is to know God, to have a relationship with Him. Scopul nostru în viață este să-l cunoaștem pe Dumnezeu, să avem o relație cu Dumnezeu. And to make Him known. Și să-l facem pe el cunoscut. So relationships are a big deal. Așa că relațiile sunt importante. Um, I want to give you four relationships that every leader needs to build. Uh, vreau să vă dau patru relații pe care trebuie să le aibă un um, lider. And uh, we're going to take a look at the life of Paul. Și ne vom uita la viața lui Pavel. I like Paul because he's this really interesting guy. Uh, îmi place de uh, Pavel pentru că Interesting. Uh, interesant, este un tip foarte interesant. <laughs> Uh, he's someone that uh, his, his, testimony is very unique. Uh, mărturia lui este foarte unică. He, he's, he's all the, he was persecuting the Christians, hated them. El era omul care îi persecuta pe creștini. And then he finds himself all of a sudden converting to be a Christian. Și uh, după aia el se găsește um, pe el însuși convertit. And, and in Acts chapter 9, could, if you stop and think for a minute. 9, dacă vă opriți pentru un moment. What, what would life be like if you were Paul? Și v-ați cum ar fi viața voastră dacă ați fi Pavel? Just a week ago you were killing Christians. Doar o săptămână, cu o săptămână în urmă căutai să-i omori pe creștini. All of a sudden și dintr-o God dată, shows up. Dumnezeu se uh, arată. Wouldn't that be just a little bit of a, a, a shift in your life? nu ar fi ceva cam dur în viața voastră? How does someone go from this extreme of being a uh, murdering Christians? Uh, gândiți-vă cum cum am mers um, din extrema asta de a omorâ pe creștini. And then all of a sudden he's now an extremist dată, for Jesus. Acum el este extrem pentru Dumnezeu. If there was ever someone that needed some help and some counsel and some mentoring in his life, it would be Paul. Dacă ar fi o persoană care ar avea nevoie de uh, a fi mentorat și de a, uh, de a fi ah, de a, de a vorbi cu cineva să, și a merge la consiliere, de a face consiliere, de a fi consiliat, atunci ar fi Pavel. Could you imagine what it would have been like to be Paul? V-ați imaginat cum ar fi să fiți Pavel? I mean, he was very well known amongst everyone as being a Christian hater. Uh, el era foarte bine în rândul toți celor care erau care urau creștinii. And one day he encounters Christ. El întâlnește pe Isus. And then all of a sudden we see him as we read through the writings becoming this great man of God. Și citind pe urmă vedem că el devine omul ăsta mare al lui Dumnezeu. How how did it happen? Cum s-a întâmplat asta? I mean, was it just because Paul had a, a radical conversion that everything was guaranteed to be great in his life? Asta nu s-a întâmplat pentru că lui a fost garantat că va fi bine în viață? Was it that he was a really cool guy with the right hairdo? A, nu, n-a fost pentru că el a fost un uh, tip foarte cool. Was it that he was super energetic? Uh, n-a fost preacher? pentru că era uh, super energic. When you study Paul's life out, you realize he was probably a pretty ugly guy. Uh, dacă studiezi viața lui Pavel, îți dai seama că el a fost un tânăr destul de urât. A very boring preacher. Uh, un predicator foarte plictisitor. People were falling out the windows when he had preached, they got so bored. când, când el predica, oamenii cădeau uh, de pe geamuri, de plictiseală. So what is it that made his life so great? Ce, ce e, um, de ce s-a întâmplat ca viața lui să se schimbe într-un mod așa de minunat. I believe that it was the relationships that Paul had that made his life so great. Eu cred că relațiile pe care le-a avut Pavel a făcut viața lui să fie așa de minunată. Relationships will keep you from making some really big mistakes. Relațiile sunt cele care te vor ține departe să faci greșeli foarte mari. In my own life, it's been relationships that have kept me from making some really big financial decisions wrong, relational decisions wrong. În viața mea, um, relațiile au fost cele care m-au ajutat ca să nu fac unele greșeli foarte mari de genul um, financiar. Relationships are a big, big deal. Relațiile sunt foarte importante. And we see when Paul first gets saved in Acts chapter 9. Și uh, vedeam uh, pe Pavel când este salvat în uh, Fapte, capitolul 9. He, he starts preaching the gospel. He immediately goes out and starts testifying that he saw Jesus and that Jesus exact, lives. Exact după, după aceasta el a mers și l-a mărturisit pe Iisus Hristos, a mărturisit că el l-a văzut pe Iisus Hristos. And everyone's kind of freaked out, right? Și cam toată lumea a fost așa șocat. They think he's just playing a joke. Uh, unii credeau că el glumește. So much so that none of the Christians will relate to him. Uh, și unii, unii creștini chiar nu uh, se relaționau cu el. So he doesn't have relationships really with anybody. Și a ajuns să nu aibă relații cu absolut nimeni. And the, the Bible says there's this man named Barnabas. Și Biblia spune că este un om pe nume Barnaba. And Barnabas comes into Paul's life right at the beginning. Și uh, Barnaba vine în viața lui Pavel chiar la început and says, Paul, let me help you out in life a little bit. Și spune, Pavel, lasă-mă să te ajut în viața ta puțin. He says, let me mentor you a little bit. Lasă-mă să te mentorizez. Now Paul could have said, I don't need a mentor, I've talked to Jesus. Pavel putea să spună, n-am nevoie de niciun mentor, pot să vorbesc direct cu Isus. I, I, don't, I don't need you to tell me how to be a Christian. I've already talked to the man upstairs. Uh, ar, ar fi putut spune, nu am nevoie ca tu să spui cum trebuie să fiu un ca și creștini, deja am vorbit cu cel de sus. What would have Barnabas said? Uh, ceea ce a, a spus Barnaba. That would have been a really good argument for Paul, you know? Uh, ceea ce ar fi spus Barnaba ar, ar fi generat într-o um, polemică foarte mare. He, he could have said, hey, you know what, if, uh, if Jesus wants to talk to me, he'll just show up again. <laughs> Uh, Pavel ar fi spus dacă, dacă Pavel ar fi Pavel ar fi putut spune că dacă Isus vrea să vorbească, poate să mi se um, arată din nou. But Paul made a decision that he wanted to have a mentor in his dar, life. Dar Pavel a făcut o decizie că vrea să aibă un mentor în viața lui. So in Acts chapter 9, în and fapte then, 9, and then again in Acts chapter 11, și după aia în uh, fapte uh, 11, we see this relationship between Paul and Barnabas beginning to form. Vedem această relație dintre uh, Pavel și Barnaba că începe să se formeze. And in the life of every leader, we need first of all a mentor. Și în viața fiecărui lider avem nevoie de un mentor. You need someone to be in your life that can speak to you. Uh, trebuie să ai pe cineva în viața ta care să-ți vorbească. That can correct you. Care să te corecteze. Because we're all going to make mistakes, right? Pentru că noi toți o să facem greșeli. Pastor Mark, he's one of my mentors. Pastorul Mark este unul dintre mentorii mei and he's constantly coming into my office. Și el vine într-un mod constant la mine în birou. He says, "Pancho, we need to talk." Și îmi spune, "Pancho, trebuie să vorbim." And I know I'm in trouble for something. Și știu că sunt am făcut ceva. But I I try to create an atmosphere where I have a really good relationship with Pastor Mark. Dar eu a trebuit să creez o atmosferă ca să pot să am o relație bună cu pastorul Mark. When he comes to bring some correction or maybe adjustment in my life, I don't try to resist him. Atunci când el vine să mă corecteze sau să spună ceva legat de viața mea, nu încerc să uh, da, da, da, da, să rezist. And you know, many many young leaders tell me that they don't have any mentors in their life. Mulți uh, lideri tineri ne spun, îmi spun că nu au nevoie de mentor în viața lor. But when I talk to them, I find out the reason that they don't is because they tend to resist uh, input into their life. Și atunci când încep să vorbesc cu ei de ce nu au, îmi, dau seama că ei uh, țin să reziste. I know in my own life it's been mentors that have made a huge difference. Uh, în viața mea, de exemplu, uh, men- mentorizarea a făcut ceva extraordinar. And you can go through the Bible and you'll find many situations where mentors made a huge difference in people's lives. Și dacă o să citiți prin Biblie, o să vedeți că mentorizarea a făcut uh, lucruri, uh, schimbări radicale în viața multora. <laughs> Mentors make a big difference. You look at Moses and Jethro. Uitați-vă la uh, Moise și uh, Jethro. Moses is trying to run the nation. Uh, Moise încearcă să conducă națiunea. But Jethro comes along and he's a little bit older and a little bit wiser. Dar Jethro vine la el și Jethro e mai uh, bătrân puțin, e mai înțelept. And he says, Moses, let me show you how you need to change some things. You can't do everything on your own. Și spune, Moise, lasă-mă să te ajut puțin, nu poți să faci lucrurile de unul singur. We see that Moses learned from a mentor. Vedem că Moise a învățat de la un mentor. We see Joshua learned from Moses. Vedem că Iosua a învățat de la Moise. And, and the list can go on and on as și leaders. Lista ar putea să continue. As leaders, we have to have mentors in our life. Ca și lideri trebuie să avem mentori în viața noastră. If you have to seek out a mentor in your life. Dacă trebuie să cauți un mentor uh, în viața ta. Make sure there's someone that you're opening your life to. Uh, asigură-te că e cineva la care uh, poți să te deschizi. Someone that knows about your family situation. O persoană care știe despre situația din familia ta. Somebody that knows about your finances. Uh, o persoană care știe despre finanțele tale. Somebody that knows about your ministry desires. Uh, cineva care să știe uh, dorințele tale legate de lucrare. Someone that can speak into uh, your health. Uh, cineva care să vorbească în, vindec- în sănătatea ta. A mentor should have an open door to speak into every area of your life. Un mentor ar trebui să aibă uși deschise ca să vorbească în viața ta. It was this relationship with Paul and Barnabas that, that caused Paul to be someone that would continue to grow and also be respected by the people within the church world. Uh, relația aceasta dintre Pavel și Barnava a provocat ca Pavel să fie respectat și să continue să crească. People tend to listen a lot more, uh, I mean, they tend to watch you a lot more than they listen to you. Oamenii obișnuiesc să te privească mai mult decât să te asculte. If you model for the young people around you that you're under authority, you'll find that they come under your authority a lot easier. Uh, vei vedea că dacă tu ești sub autoritate, atunci oamenii vor veni sub autoritatea ta într-un mod mai ușor you will have a hard time mentoring younger people if you don't know how to come under a mentor yourself. Uh, dacă, dacă nu vei ști să vii sub un mentor, tu vei avea probleme uh, în a mentoriza pe ceilalți. The second type of relationship that everyone needs to have a, a doua relație pe care trebuie să aibă un lider is what I call a Paul and Silas relationship. Uh, este ceea ce um, o numesc Paul and Silas. Um, a friendship. O, o prietenie în uh, liniște și în poli... Ah, între Pavel și Sila. <laughs> oh, that's fine. We can stand up here otherwise. Um, so, so all of us need to have friendships. Toți dintre voi trebuie să aveți prietenii. Friendships are a big deal. Uh, prieteniile sunt importante. You need friends to build you up and encourage you. Ai nevoie de prieteni ca să te ridici și să te încurajeze. And you need friends to also ask you some of the tough questions. Și uneori ai nevoie de uh, prieteni ca să te întrebe uh, lucruri mai serioase. Friends, uh, they know a lot about you. Prietenii știu multe despre tine. My, my friends, they know if I'm having a bad day by the way, just by looking at me. Uh, prietenii mei, doar uitându-se la mine, își dau seama dacă am avut o zi proastă. They know if I have an attitude. Uh, ei știu dacă am avut o atitudine. They da. know if I'm ticked off about something. Uh, știe dacă îs um, enervat de ceva. They know if I'm kind of hurting on the inside but just faking it with a big smile. Ei știu dacă sunt rănit în interior și doar uh, încerc să păcălesc cum cu un zâmbet larg pe față. And friends will encourage you in life și prietenii te vor încuraja în viață. I like the story of Paul and Silas in Acts chapter 16. Îmi place, uh, uh, îmi place relația, povestea relației lui Pavel și Sila din uh, Fapte 16. Acts chapter 16. Uh, din Fapte 16. They just got beaten and thrown in jail. Uh, ei doar or, or fost bătuți și aruncați în uh, închisoare. And then now you've got Paul and Silas in the prison cell. Și avem pe Pavel și Sila împreună în închisoare. And because they're there to encourage each other, și datorită faptului că se încurajau unul pe celălalt, they start singing songs. Au început să cânte cântece. And, and praying together. Și să se roage împreună. Now, if they were in there alone, dacă ar fi fost de unii singuri, there's a good chance they would have just went to bed, right? Uh, era o mare um, șansă ca ei să fie mers să se culce. If they had just beat me like crazy, dacă uh, pe mine m-ar bate așa într-un mod cum mi-a avut pe me into prison, să mă arunce în închisoare, and it's about midnight, și uh, fiind vorba de miezul nopții, you, you're going to find me in the corner asleep. tu, tu mai găsi pe mine în colțul ăla dormind. But because Paul's got his buddy Silas there, dar uh, datorită faptului că Pavel avea pe prietenul, prietenul lui uh, Sila acolo, they, they said, hey, let's just sing a couple songs. Let's just pray for a little bit. a spus, hai să, hai să cântăm uh, câteva cântece, hai să ne rugăm puțin. All of a sudden, all the, the chains start falling off of them, falling off the people around them, and, and all the doors open up. Și în acel moment uh, lanțurile au căzut uh, și ușile au început să se It's important for you as a young leader este foarte important pentru tine ca și uh, lider to make sure that you have some close friends in your life. Să te asiguri că ai relații apropiate în viața ta. I find that a lot of leaders end up giving so much time to the people around them. Uh, cunosc mulți lideri care își dau așa mult timp uh, oamenilor din jurul lor. That they don't have relationships that are replenishing. Care nu au, uh, dar nu au relații care să le dea înapoi. And so they're constantly giving. Și uh, dând constant, într-un mod constant. And then they find themselves all dried up. Ajung, ajung să se, uh, să se găsească extenuați. So we need to have mentors. Așa că trebuie să avem mentori. We need to have friendships. Trebuie să avem prietenii. And then we also need to have people that we're mentoring. Și trebuie să avem oameni pe care să i mentorizăm. And I, I like Paul and Timothy. Și îmi place uh, uh, de Pavel și de Timotei. Uh, Timothy is a young man uh, that, that Paul pours his life into. Uh, Timotei este un tânăr în care Pavel își investește viața. Young leaders sometimes. Uh, liderii tineri uneori. Uh, they'll find themselves uh, constantly wanting to be mentored. Uh, to be mentored? Yeah, to be mentored. No, that they're constantly wanting someone to mentor them, but they're not mentoring other uh, people. de multe ori, uh, liderii tineri vor ca să fie mentorați, dar nu vor să mentorizeze ei la rândul lor. And, and it's important that, that we are mentoring younger people. Și este foarte important ca noi să mentorizăm uh, tinerii. I mean, Paul, Paul had people like Titus, he had Timothy around him. Pavel avea uh, oameni ca și uh, Tit și ca și Timotei pe lângă el. And, and he made sure that he was mentoring people. Și el se asigura că el mentoriz, că îi mentorizează. We've got to make sure there's people around us, not just that we're preaching to, but that we're mentoring. Trebuie să ne asigurăm că oamenilor din jurul nostru nu le este doar predicat, ci sunt și mentorizați. Some leaders keep all their relationships very shallow. Uh, uneori, um, uneori liderii își țin relațiile lor foarte An, uh, simple. Foarte simple. But it's important for us to understand that we have to have deep relationships, da, strong relationships with people. Noi să înțelegem că trebuie să avem relații uh, profunde, relații puternice. In this room back here is a whole bunch of guys. Uh, în cealaltă cameră sunt uh, destul de mulți băieți. And we can walk up to any of them and say, "How are you doing?" Și putem să mergem uh, la fiecare dintre ei și să le spunem, "Ciao, ce faci?" And they do, "Ah, good." Și el spune, "Oh, fine." Bine. Or they might just go, "Uh." Sau ar face numai așa. <laughs> They're like American guys. American guys grunt a lot. da, uh, așa fac de obicei băieți americani and we could just say hi and then bye and walk off. Noi putem să mergem să spunem ciao, la revedere și să plecăm. And never really get very deep into their life. Și niciodată să nu ne aprofundăm în viețile lor. But when you look at statistics, dar când te uiți la statistici, and you realize that when people answer a questionnaire and they're honest about where they're really at, și când realizezi că atunci când oamenii răspund la întrebări, sunt foarte sinceri în modul cum o fac. that tons of these guys have emotional problems. Uh, sute din acești băieți au um, probleme emoționale. They've got sexual problems. Au probleme sexuale. They've got problems with their finances. Au probleme cu finanțele lor. And they need people to get really into their life. Și au nevoie de oameni ca să se um, implice în viețile lor. We have a, a saying in our church. Noi avem așa o zicală, un form de, o formă de a zice în biserica noastră. that everyone needs to have an another. Că fiecare are nevoie ca să aibă un pe cineva. Da, Someone that's young that's going to be like them one day. Uh, pe cineva uh, la care să se uite și să devină într-o zi ca el. Someone that they're pouring into to help raise up to be a leader. Cineva care se ajute ca ei la rândul lor să poată să devină lideri. it's important for us to have people that we're not just overseeing, but that we're pouring into and we know the details of their life. Este foarte important ca noi să avem persoane, nu despre care știm așa multe într-un mod general, ci persoane în care, cărora să ne putem implica într-un mod direct. As a leader, it's easy for us to to only have maybe one of those types of relationships. Ca și lider este uneori foarte ușor ca să avem doar uh, un stil de relație. But it's important for us to have as many as possible. Da, important ca noi să avem cât de multe posibil. So that we can raise up more and more leaders if the church is going to grow. Ca să putem uh, să formăm cât mai mulți lideri dacă biserica va crește. And the fourth type of relationship that every leader patra, needs to have. Al patrulea tip de relații pe care un lider ar trebui să le aibă. We need to have a mentor. Trebuie să avem un mentor. We, we need to have friendships. Trebuie să avem prietenii. We need to have people we're mentoring. Trebuie să avem persoane pe care le mentorizăm. And we need to have a relationship with the Holy Spirit. Și trebuie să avem o relație cu Duhul Sfânt. Paul says in uh, 1 Corinthians chapter 14 Pavel spune în 1 Corinteni capitolul 14 He starts going through all the gifts of the Holy Spirit and talking about it. Uh, el trece uh, în listă toate uh, darurile Duhului Sfânt și vorbește despre ele. And he says, he says, I want to tell you something. I, I, I pray in the Spirit more than all of you. Zice uh, la sfârșit că vreau să spun ceva, că eu mă rog în limba mai mult decât voi toți. His relationship with the Holy Spirit was a very big deal to him. Uh, relația lui cu Duhul Sfânt era foarte importantă pentru el. He writes to the Ephesians in Ephesians chapter 6 verse 18. El scrie Efesenilor și în Efeseni uh, capitolul 16. He says pray in the spirit all the time. Le spune rugați-vă uh, în limbi tot timpul. On all occasions. La toate ocaziile. I mean, it was a big deal to him to have a relationship with Pentru the Holy Spirit. Pentru el era foarte important ca să aibă o relație cu Duhul Sfânt. And I, I, find that it's very important for us to learn the, the voice of the Holy Spirit in our life. Și eu cred că trebuie că este foarte important ca noi să învățăm să auzim vocea Duhului Sfânt în viața noastră. To always be listening to what he's saying. Întotdeauna să fim ascultători la ceea ce el are să ne spună. Uh, many times the Holy Spirit speaking to people. De multe ori Duhul Sfânt vorbește oamenilor. But they're not listening. Dar ei nu-l ascultă. You know, nothing's more frustrating than when you're talking with someone. Uh, nu e, nu e uh, nimic mai frustrant decât să vorbești cu cineva. You know, you walk up, you're talking, but then they start looking over your shoulder. Și să vorbești cu ea, să te aia și numai să vezi că se uită uh, peste umărul tău. You know they're really not listening to you? Uh, știi că de fapt chiar nu te ascultă? Anyone ever experienced that? A experimentat cineva ceva. <laughs> it's annoying. Este foarte nervant. You're you're talking to them. Tu vorbe vorbești cu ei. But their mind is somewhere else. Dar mintea lor e undeva departe. You know, a lot of times we're like that with the Holy Spirit. De multe ori suntem așa cu Duhul Sfânt. He's in our life and we're saying, Holy Spirit, speak to us. El este în viața noastră și de multe ori spunem, Duhul Sfinte, vorbește-ne. But we don't actually think he's going to. Dar uneori chiar nu credem că El o să o facă. And so we don't listen. Și așa că nu ascultăm. It's important for us to get uh, make sure that we're constantly listening to the voice of the Holy Spirit. Este foarte important ca noi să ne asigurăm că într-un mod constant ascultăm uh, la vocea Duhului Sfânt. So we need to have mentors in our life. Deci trebuie să avem mentor în viața noastră. We need to have friendships. Trebuie să avem uh, prieteni. We need to have people we're mentoring. Trebuie să avem persoane pe care le mentorizăm. And we need to be listening to the voice of the Holy Spirit. Și trebuie să fim ascultători la vocea Duhului Sfânt. I believe that's what made Paul such a great great leader. Eu cred că asta l-a făcut pe Pavel un lider așa de He was one crazy messed up guy. El a uh, el a fost într-un mod nebunesc de uh, ruinat. He gets saved, has an encounter with Jesus. Dar el este salvat, are o întâlnire cu Isus. But it was those relationships that caused him to be a great man. Au fost relațiile astea care l-au format ca și un om mare al lui Dumnezeu. So wherever you're at in your ministry journey, și oriunde ești în călătoria ta de lucrare, you, you might uh, be a small group leader. Poți să fii, poate ești un lider de grup mic. You might be a youth pastor poate sunteți un păsore tineret. You might one day be a senior pastor of a whole church. Uh, poate într-o zi o să fiți un pastor senior peste toată biserica. But if you want to be strong, dar dacă vreți să fiți puternici, you need to you need to guard these four relationships. Trebuie să aveți cele patru relații. If you find yourself in a situation where you don't have close friends, dacă te afli într-o situație în care simți că nu ai prieteni apropiați, then work on it atunci lucrează la asta. If you find yourself where you don't have a mentor in your life, dacă vezi că nu ai un mentor în viața ta, then work on it. Atunci lucrează la asta. And give yourself to always making sure these four relationships și, are as strong as possible. Și asigură-te că întotdeauna cele patru relații uh, sunt puternice în viața ta. And I believe posibil. you'll be a strong leader for doing that. Și eu cred că veți fi uh, lideri puternici dacă veți face asta. All right. I want to pray for you guys. Acum vreau să mă rog pentru voi. And I just want to believe right now that God's going to just continue to move in your life and your ministry. Și vreau să cred că Dumnezeu va continua să se miște în lucrarea voastră. Can we uh, just set the Bibles and notebooks down and let's stand up and uh, we'll stretch a tiny bit. Și, um, și să vă ridicați așa în And let's just uh, take a moment and let's just close our eyes. Vreau să luăm așa un moment să închidem ochii. And Paul says in 1 uh, Timothy 2 8, he says, Let's lift up holy hands when we pray. And I like Pavel to. spune în 2 Timotei să ridicăm încurate spre cer. I like to just lift up our hands and just kind of just let the Holy Spirit speak to us right now. Vreau acum să mâinile și să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne vorbească. Father, I thank you for this group of leaders. Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru acest grup de lideri. God, I pray that you would come and that you would speak to them today. Doamne, mă rog ca Tu să vii și Tu să le vorbești astăzi. Lord, that you help them in every aspect of their life. Doamne, ca Tu să-i în fiecare aspect al vieților lor. In every aspect of their ministry. În fiecare aspect al uh, lucrărilor. God, that you would build them into mighty people. Doamne, că Tu îi vei face să fie oameni um, ai neprihănirii. Lord, people that are doing great things. Oameni care fac lucruri mărețe. Father, I pray that you'd help them to develop strong relationships. That you would bring great mentors into their life. Uh, mentori puternici în viețile lor. Lord, that you would bring great friends into their life. Că tu vei aduce prieteni minunați în viețile lor. God, and that you would give them the opportunity, Lord, to mentor many people. Lord, that your word and your will would be done in their life. Doamne, și ca cuvântul tău și voia ta să să se facă în viețile lor. Lord, and we pray that you'd make us sensitive to the Holy Spirit. Doamne, mă rog, Dumnezeu meu, ca Tu să ajungi să fie sensibil la vocea Duhului Sfânt. That we would hear your voice very clearly ca noi să putem să auzim vocea Duhului Tău ce Sfânt într-un mod foarte clar. That we would be people that would listen and respond. Că vom fi, Dumnezeu meu, oameni care ascultă și răspund. Lord, and we just pray you do a, a mighty work in our life. God, I pray for much fruit to come from these people's lives. Lord, that your glory would be shown in Romania. că gloria ta, Dumnezeu meu, va străluci peste în România. Lord, we ask that you'd have your way in our life. Te rugăm ca tu să ai voia ta în viețile noastre. And everybody said, și toată lumea spune, Amen. Amen. That was Romanian for Amen. <laughs> All right, you guys are awesome. Um, Bun, sunteți minunați. I'm excited about tonight. We're going to have a good time. Uh, sunt foarte entuziasmat pentru diseară, o să avem un timp Is everyone coming tonight? Uh, toată lumea vine de seara. Okay, awesome, awesome. Bun. And